Obhođenju prema komši. Tema i tekako bitna i tekako potrebna svima nama. jer su komšije jedni drugima najpreći i najbliži ljudi. Najčešće se susreću svaki dan, svako jutro gledaju jedan drugoga. Komšije se najbrže odazivaju jedan drugome na poziv. Je li tako? Kada ti se nešto desi, dijete ti se razboli, nemaš auta, prvi kome ćeš se obratiti je komšija. Desi se požar u kući, prvi koji će nazvati vatrogasce jer ti nisi u stanju je komšija i slično. Je li? viđaš komšiju češće nego li što viđaš jeli, nekoga iz svoje bližnje rodbine. Iz svega ovoga, a i mnogo čega drugog kao što ćemo vidjeti, komšije su prijeko potrebni jedni drugima. I zbog toga jedni kod drugih imaju ogromna prava, jedni kod, prema drugima imaju brojne, brojne obaveze koje su nažalost danas kod većine muslimana zapostavljene. Pa večeras uz Allahovu dozvolu, dakle govorimo o komšijskim pravima, govorimo o koristima održavanja komšijskih odnosa i na drugoj strani pogubnosti kidanja komšijskih odnosa i vidovima prisutnih, prisutnim jeli, kod nas kako na koji način se kidaju jeli, te komšijske veze jeli, kako na koji način se uznemiravaju komšije. Prije govora o komšijskim pravima e, trebali bismo nešto da čujemo, da saznamo, upoznamo ko se to sve smatra komšijom, dokle je to moj komšiluk, prema kome imam određene obaveze o kojima će biti govor. Dakle, kom je sve komšija? Da li cijelo, cijela Tuzla mi je komšiluk ili šta? Islamski učenjaci, istina, dakle, po ovom pitanju imaju mnogo mišljenja. Imaju podijeljeno, podijeljeno mišljenje. Pa dakle, prenosi se od Alija radijallahu ta'alan da je rekao svaki ko čuje ezan je komšija svaki koji čuje ezan je komšija. Dakle, mi koji čujemo ezan, svi smo mi komšije. Ali ezan, dakle, koji se uči bez razglasa. Ezan kada bi se proučio sa minareta, džamije, mesđida svi oni koji čuju taj ezan su komšije. Oni koji čuju sa druge džamije ezan su komšije. Jeli? I slično. To je bio stav Alija radijallahu talan. Drugi kažu, oni koji čuju i kamet za namaz su komšije. Treći kažu, svi oni koji s tobom klanjaju sabah namaz u džami, kome je obaveza da dođe u tu džamiju da klanja, jeli namaze, sabah namaz komšije su. I ashabi i nakon njih klanjali u svojim džamijama, nisu odlazili u neke druge džamije, već su dakle klanjali u svojim njima najbližim džamijama kako bi upravo znali ko su njihove komšije, ko kod njih ima određena prava, prema kome su oni obavezni, jeli nešto i slično. Zatim četvrto mišljenje, svi oni koji se nalaze u jednom naselju, svi oni koji se nalaze u jednom gradu su komšije. I učenjaci koji zastupaju ovaj stav dokazuju ga riječima Allaha subhanahu wa ta'ala la illam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži na okanu toga, mi ćemo ti dati vlast nad njima i prepustiti vlast nad njima i oni će samo na kratko vrijeme još malo biti tvoji susjedi. Hm. Oni koji se nalaze u Medini, koji šire laž po Medini, licemjeri, čija su srca bolesna, ako se ne okanu toga, mi ćemo ti dati vlast i oni će samo još kratko vrijeme biti tvoji susjedi. Pa dakle ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuje stanovnike Medine stanovnike Medine. Pa kažu učenjaci, svi stanovnici jednog mjesta, jednog grada, gradića, naselja, komšije su jedni drugima. Zatim kažu kako je bilo mišljenje Ajša radijallahu talanha, imama Auzaje, Hasan al-Basrija i mnogih drugih, da 40 kuća sa svake strane su ti komšije. 40 kuća sa svake strane, dakle od tvoje kuće su ti komšije. I šesto mišljenje, Allah najbolje zna, možda naj, preče najprioritetnije jeste da se ograničavanje komšiluka vraća na običaj. Nigdje jasno, vjerodostojno nije došlo u hadisu Allahovog poslanika i srcom pojašnjenje ko ti je komšija sve. A pravilo je da ono što nije pojašnjeno šerijatom da se vraća na običaj. Da se vraća na običaj i običaj to reguliše. U Kur'anu Allahove subhanahu wa ta'ala knjize nalazimo oporuku na činjenje dobročinstva komšijama i bližnjima i daljnjima mako oni bili. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 36. ajetu وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah obožavajte, nikoga moravnim ne smatrajte. Zatim, svaki vid dobročinstva činite roditeljima i rođacima i siročarima i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnim i komšijama bližnjim i komšijama daljnim i drugovima i putnicima, namjernicima i onima koji su u vašem posjedu, Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Dakle, nemojte se oholiti nemojte se hvalisati, već svakome od spomenuti činite vi dobročinstva, prije toga obožavajte samo Allaha jednog jedinog, nemoj da se oholite nad, ibadetu, nad ibadetom njemu. Pa dakle u ovom kuranskom ajtu Allah subhanahu wa ta'ala zajedno je spomenuo i svoje pravo i pravo njegovih robova. Nekoliko puta sam ponavljao, podcrtavao kako islamski učenjaci iz ovog i sličnih hajta zaključuju da čovjekov ibadet Allahu kod Allaha neće biti primljen sve dok se ne bude na spomenuti način obhodio i prema njegovim robovima. Sve dok ne bude činio dobročinstvo roditeljima, rodbini, jetinima, siročadima, komšijama, putnicima, namjernicima, to što klanja namaz, to što posti, to što čini zeka, izvaja zeka, čini hađi ostale ibadete, kažu učenjaci, nećemo biti primljeni. Ukoliko se bude loše obhodio, a čućemo hadise i poznati su nam hadisi koji govore o tome, bude se loše obhodio prema spomenutim, bojati se da mu ništa od ibadeta ne bude primljeno, da bude od stanovnika, od stanovnika vatre. Riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u obidil kurba i komšijama bližnjim po tim riječima, po jednom mišljenju podrazumijevaju se, dakle, komšije rođaci, bliža rodbina. I komšijama bližnjim, kada se kaže, misli se na komšiju koji je ujedno i rođak, bliži rođak. Volđari dhil kurba, jel? Volđari džunub i komšijama daljnjim. I oni koji su komšije dalje, dalje kaže se komšije koji ti nisu rođaci. Drugo mišljenje, pod komšijama bližnjim misli se na komšiju muslimana pod komšijama daljnim misli se na komšiju nemuslimana. Treće mišljenje, pod komšijama bližnjim misli se na one koji su doista sa svojom kućom bliže tebi, sa svojim mjestom stanovanja bliže tebi, komšije daljne, jer su oni koji su sa svojom kućom dalji, dalji od tebe. Nema smetnje, dakle, da se sva značenja jeli, prihvate. Nema smetnje. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu kaže u svojom vrednom dijelu Fethul Bari, imenica komšija, obuhvata i muslimana i nemuslimana, i pokornog i griješnika, i prijatelja i neprijatelja, i stranca koji privremeno dođe pa boravi među nama i domaćina, i korisnog koji ti odkoristi i štetnog koji ti čini štetu, i rođaka ti i stranog ti i onoga koji ti je s kućom bliži i onoga koji ti je od kuće dalje. Dakle, svi se smatraju komšijama i svima pripada određeno pravo komšiluka s obzirom dakle na njihovo stanje. Svima od spomenutih pripada određeno pravo kod nas, odnosno mi imamo određene obaveze prema njima shodno njihovom stanju. Pa, postoje komšije koje kod nas imaju tri prava, koji imaju dva prava i koji imaju jedno pravo. Komšija koji, koji kod nas ima tri prava jeste musliman, bliža rodbina i komšija. Dakle, onaj koji nam je komšija, koji je musliman i koji nam je bliži rođak. Onaj komšija koji ima dva prava kod nas jeste komšija musliman. I onaj komšija koji kod nas ima jedno pravo jeste komšija, samo komšija. Nije musliman. Nije musliman. Može se desiti da takav bude iz bliže rodbine, tako da čovjek prihvati islama, njegova rodbina, stanuje u blizini njega, su nemuslimani, nevjernici, a i komšije su. Pa dakle onda takva osoba ima dva prava. Bilježi Buharija, imam Buhari u svome sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Džibril mi je neprestano, toliko, mnogo puta oporučivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će jedan drugog nasljeđivati. Koliko mi je govorio da pazim na komšiju, da mu činim svaki vid dobročinstva toliko da sam pomislio da će jedan drugoga, jedan drugoga nasljeđivati. Dakle, neki od hadisa koji govore, a čućemo dakle kroz, ako Bog da izlaganje, mnogo, mnogo tih hadisa koji govore o okođenju prema komši. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, plemen toga sahaba Allahovog poslanika, alihi salucam, da je jedne prilike zaklao ovcu, pa nakon izvjesnog vremena upitao svoje ukućane, tri puta, jesu li nešto od ovce dali komši židov? Jesu li nešto od te ovce mesa odnijeli komši koji je bio židov? Pa je rekao, čuo sam Allahovog poslanika, alihi salatu sam da je rekao, Džibril mi je neprestano poručivao dobročinstvo prema komši, toliko da sam pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati. Dakle, ukoliko je komšija i nevjernik, treba mu činiti dobročinstvo. Također Abdullah ibn Amr, spomenuti ashab radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu sam rekao najbolji prijatelji kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim prijateljima i najbolje komšije kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim komšijama. Najbolje komšije kod Allaha jesu one koji su najbolji prema svojim komšijama. Nafija ibn Abdil Harith radijallahu talan prenosi da je Allahu poslanik alihi sam rekao troje čovjeka čini sretnim. Troje čovjeka čini sretnim. Dobar komšija. Udobna jahalica i prostrana kuća. Dobar komšija, udobna jahalica, prevozno sredstvo, auto u naše vrijeme i prostrana kuća. I brojni drugi hadisi koje ćemo ako Bog da čuti jeli, kasnije udobna jahalica ili prijevozno sredstvo i prostrana kuća. Dakle, koja to prava komšije imaju kod nas? Subhanallah, kad čovjek sve ovo čuje i vidi, saznaje kako vjera sve te naše odnose regulira. Kamo sreće da se drži. Dakle, sve imamo na tanjiru izloženo. Dostavljeno. Samo se ponašaj tako i sa rodbinom, i sa komšijama, i supružnici, roditelji, djeca, sve nam je do utančine pojašnjeno. Međutim, ljudi izabrali da činite sad na Dakle, komšijino pravo, prvo, kod nas, jeste da mu činimo općenito svaki vid dobročinstva. Pravo komšije, onoga koji je uz nas i oko nas, jeste da mu činimo svaki vid dobročinstva i riječima i djelima i činjenjem dobročinstva ubraja se jeli u plemenito ponašanje koje zasigurno jeli osvaja komšino srce. U njegovom srcu javlja se ljubav prema tebi. Kada komšija vidi da mu ti činiš dobročinstvo, da se trudiš u tome, da mu jeli izmetiš, da mu budeš od koristi, siguran je, smiren je, zna da ga neće zadesiti zlo od tebe. Pa ti možda prepušta mnoge stvari jeli po pitanju svoje kuće, svog imanja i ostalog što ne bi drugome daleko, možda nekome iz svoje bližnje rodbine dao ali kada vidi da mu ti stojiš na usluzi, da nastojiš da mu doprineseš svaku korist, odagnaš od njega svaku štetu, je li smireni po pitanju tebe. Šejh Ebu Mohamed ibn Abi Džebre, kako spominje Hafiz ibn Bariju, kaže, e, vraćajući se na hadis, neprestano mi je Džibril toliko oporučivao dobročinstvo prema komšiji, pa kaže, sprovedba ove oporuke, činjenja dobročinstva komšiji moguća je činjenjem svakog dobra koliko se u mogućnosti, poput davanja poklona, hedije, komši, nazivanja selama, pokazivanja vedra lica i osmiha prilikom susreta s komšijom, raspitivanjem za komšino stanje, pružanjem u pomoći u onome u čemu bude potreban pomoći i također odagnavanje svega onoga što bi moglo da bude razlog komšinog uznemirenja ili uznemiravanja, nanošenja štete bilo koje prirode fizičke ili psihičke. Dakle, činjenje svaki vid dobročinstva, od davanja poklona, od nazivanja selama, od pomaganja komši i sl. Bilježi ima muslim od Ebu Dharra, radi Allahu talan, da mu je Allahu poslanik, alihi sam trebao snimati ili okoštali, da mu je Allahu poslanik, alihi sam rekao, o Ebu Zerre, kada praviš šupu, kada praviš čorbu, dospi još malo vode, pa podijeli komšijama oko sebe. Kada praviš hranu, kada praviš supu, naspi još vode naspi više vode nego što treba za tvoju obitelj, za tvoju porucu, pa podijeli komšijama oko sebe. Bilježe Buharija i Muslim od radi radijallahu anha da je Allahu poslanika alihi salatu sam rekao o žene muslimanke nemojte komšince, nemojte prezirati svojim komšincama bilo šta od dobra da im date pa makar ovči papak. Nemojte se ustručavati da jedna komšinca drugoj komšinci da makar nešto, bilo šta od dobra, od Dunjalka makar to bio ovči papak. Pa kaže Hafiz, vraćaju se, dakle, budući da ga bilježi ima Buhari, kaže Hafiz ibn Hajar, to jest značenje ovog hadisa, neka ne prezire komšinca da da svojoj komšinci bilo šta kao poklon, makar joj dala ono što ne može ni koristiti, ono što se uglavnom ne može iskoristiti, od čega nema nikakve koriste nikakve pajde. Ali dakle, kao što se kod nas kaže ha u narodu, poklonu se ne gleda u zube. Ha. Samo to što mu daš, je li znak je pažnje, znak je uvažavanja. Također bilježe Buharija, bilježi Buharija od Aisha radijallahu anha da je rekla Allahu poslaniče ja imam dvojicu komšija ili imam dvije komšinke, pa kome da udjelim od njih dvojice ili od njih dvije? Pa je rekao Allahov poslanik alihi onome koji ti je sa svojim vratima bliži. Onome koji ti je bliži. Pa kaže se u komentaru ukoliko čovjek nema dovoljno da udjeli oba dvojici, od komšija kome da da onome koji mu je sa svojom kućom bliži. Allah najbolje zna. Dakle, iz prethodnih ovih hadisa zaključuje se da je preporučeno činiti svaki vid dobročinstva, udijeliti nešto jeli, od hrane, komšijama, razmjenjivati s njima poklone i slično. A ako nismo u mogućnosti svima, onda onima koji su nam bliži, jeli bliži. Od vidova činjenja dobročinstva komšijama jeste i biti mu u pomoći u njegovim svakodnevnim poslovima. Pokupiti sjenom kad se sprema kiša, unijeti drva, unijeti ugalj, jeli slične banalne stvari koje mi počesto zaboravljamo. Znamo komšiju sresti na putu, za ruku i početimo pametovati, ali kada kiša se sprema da mu priletimo, pokupimo sjeno, kak, možda gledamo sa balkona, jeli, a nećemo pomoći. Banalne, male stvari koje zasigurno kod komšije mogu promijeniti mišljenje o nama. Jeli, zato dakle trebamo biti ako smo u mogućnosti, koliko smo u mogućnosti da budemo dakle od pomoći svome komšiji, jeli, u svakodnevnim poslovima. Koliko smo mogućnosti? Bilježi muslim muslimu debu Hureyre radijallahu an, da je Allahov poslanika alihi salatu sam rekao, neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da postavi ogradu na njegov zid, da postavi gredu na njegov zid. To jest, ako treba da zida dalje, nema stuba, neka slobodno stavi na njegov stup. Čak je u jednom od rivajeta, kod Buharije, kod muslima došlo, neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da stavi gredu na njegov zid da koji me tamo bude od pomoći u tim svakodnevnim, jeli, običajnim poslovima. Od vidova dobročinstva prema komšiji jeste i čuvanje njegove časti, njegovog imetka, skrivanje njegovih sramota, obaranje pogleda pred ženskim članovima njegove porodice. Se ne gleda u ženu, se ne gleda u njegove kćeri jeli, i slično. Da se udaljava od svega onoga što ga može uznemiriti i jeli, izazvati kod njega neprijatnost. Također od vidova dobročinstva prema komšije kada se razboli da ga obiđemo, kada umre da mu klanjamo dženazu, da ga ispratimo do kabura u koji će biti ukopan, da se suosjećamo s njima u njegovim radosnim i žalosnim situacijama, kada postigne uspjeh, da mu čestitamo, kada mu neko preseli, umre, jeli da iskažemo mu saučešće. Da ne budemo zavidni na blagodatima koje mu Allah subhanahu wa ta'ala ukaže, da ne budemo zavidni na blagodatima kojima Allah subhanahu wa ta'ala ukaže, jel, da mu ne zavidimo, da ne priželjkujemo odlazak tih blagodati od njega. Ukoliko ga neko u našem prisustvu bude spominjao pološeno, bude ogovarao, potvarao, da prekinemo jeli, taj čin, da suzbijemo njegovo ogovaranje, jeli, da ne zanoćimo siti, a naš komšija glada. U opasan hadis došao po ovom pitanju. Dobro bilo kad bi žene malo smirile se i djeca. Opasan hadis došao po ovom pitanju. Bilježi Taberani od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da i Allahov poslanika alihi salatu sam rekao ne vjeruje u mene onaj koji zanoći sit a zna da je njegov komšija gladan. Ne vjeruje u mene onaj koji zanoći sit a zna da je njegov komšija zanoći gladan. I šeha Albani rahimahullahu ta'ala ovaj hadis spomenuo je jeli, u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa, komentari se ovoga, li mnogo dolazio sa svim drugim putevima i rekao na kraju da je hadis vjerodostojan zbog mnoštva puteva kojima je, kojima je došao. Zatim drugo pravo komšije kod nas jeste da mu pomognemo u rješavanju njegovih problema. Ako nam se požali ili ga vidimo da se čovjek vrti u krug, ne može da izađe iz svojih problema, a mi imamo iskustvo ili imamo znanje, obaveza nam je da ga posavjetujemo, da mu pomognemo da izađe iz svojih problema. Dakle, neophodno je da sa svojim komšijama živimo i tijelom i dušom. I tijelom i dušom. Pa kada se desi komšiji problem, jeli, ukoliko zapadne u probleme gobe, trebali bismo požuriti da zajedno s njim riješimo taj problem, tu tegobu. Sve to ulazi u općenite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Ulazi ovaj postupak u općenite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَفْعَلُوا الْخَيْرَاتِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I činite dobra djela kako biste uspjeli. Međutim, često jeli, možemo čuti čak i od nas samih riječi ja ne mogu da riješim svoje probleme, kako da rješavam njegove. Ne mogu da riješim svoje probleme, još da se bavim njegovim problemima. Vjernik, dobar vjernik, dobar musliman ne bi trebao da govori ove riječi. Već bi trebao da se oslone na Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude svome komšiji koliko god može od koristi. Nemojmo nikada zaboraviti hadis Allahovog poslanika alihi u kome kaže, u kojem kaže onaj koji bude izvršavao potrebu svoga brata, Allah će izvršiti njegovu potrebu. Onaj koji bude izvršavao potrebu svoga brata, bude od pomoći svome bratu, Allah će izvršavati njegovu potrebu. Hadis također, onaj koji olakša onome koji je, kojem je teško, Allah će njemu olakšati na ahiretu onaj koji je olakša onome kome je teško, koji je u tegobi, teškoći, ne daći. Pa bilo koliko da mu olakšaš, Allah će ako Bog da tebi olakšati, jeli, na ahiretu. Pripovijeda se od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Tri su vida lijepog ponašanja bila prisutna kod pagana Sredbenika džahilijeta prije dolaska Islama pa kaže, muslimani su preći da se to nalazi kod njih, kaže Ibn Abbas. Ova tri postupka lijepog ponašanja bila su prisutna kod pagana prije dolaska islama. Pa muslimani kada je došao islam preći su da se takvo ponašanje nađe kod njih. Pa kaže jedan, kada bi im došao gost, žurili su da ga ugoste. Kada bi im došao gost, žurili su da ga ugoste. Da ne spominjem kako je kod nas. Ukoliko bi nekome od njih žena ostarila, zašla u pozne godine, i on i žena, ne bi je puštali, ne bi je razvodili, živjeli bi Dakle, ako bi se nešto desilo ženi, ostarila ili se razbolila, doživjela nekakvu tešku bolest, bili bi milostivi prema Ne bi je puštali. Žena nerotkinja, ješ čovjek ima pravo, ali bolje je dakle da živi sa takvom ženom. Ako može da ženi drugu, li nije problem, ako mu Ali ne bi trebao puštati ni tu ženu. Takvi su bili pagani. Ako bi im žena ostarila, ne bi je razvodili, tražili neku, je li zbog toga što je ona ostarila, ajde, nisi više dobra, nisi više podobna, ajde, svojima. I treće, ukoliko bi neki od njihovih komšija zapao u dugove, snašla ga nevolja, tegoba, siromaštvo, požurili bi da vrate njegov dug, da ga izbave iz situacije u kojoj se našao. Takvi su bili sljedbenici džahilijeta, pagani. Mi smo trebali dakle da budemo daleko, daleko bolji od njih. Zatim treće pravo komšije kod nas. Ukoliko prodajemo zemljište, kuću, idemo, kupujemo kuću na drugom mjestu, premještamo se, selimo se, kuću, zemljište, šta prodajemo, trebali bismo prvo ponuditi svome komšiji. Kuću, zemljište ili nešto treće što prodajemo trebali bismo prvo ponuditi svome komšiji. To je njegovo pravo kod nas. Došlo je u hadisu da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam ko bude imao zemlju pa htio da je proda, neka je ponudi svome komšiji. Ko bude imao zemlju pa bude htio da je proda, neka je ponudi svome komšiji. Zatim, četvrto, pravo. Ukoliko komšija zatraži novac u zajam, trebali bismo, ako smo u mogućnosti da mu se odazovemo. Čovjeka snađe teška financijska situacija što danas nimalo nije čudo. Dođe i požali se i vidiš da je stvarno u takvoj situaciji, ponizi se, jadan, a ti u mogućnosti da mu ne daš, to nije od komšiluka. To nije od pravog komšiluka. Ako si u mogućnosti dadni, ako si u mogućnosti bi čuo si Hadis, onaj koji je olakša onome koji je teško, Allah će mu olakšati na dunjalku i na Hiretu Također došlo je u hadisu, ko olakša vjerniku tegobu u kojoj se nalazi, Allah će njemu olakšati neku od tegoba na sudnjem danu. Ko olakša vjerniku tegobu na dunjaluku, Allah će njemu olakšati jednu od tegoba na sudnjem danu. Pa, ako si ikako u mogućnosti pozajmimo zapiši dug. Kada dođe vrijeme vraćanja duga, ako nije u mogućnosti da vrati, produžimo rok. Produžimo rok. Ako vidiš da nikako nije u mogućnosti, smukom ti ga vraća, ako si ikako ti u mogućnosti, pređimo preko toga. pređimo preko toga. Ako imaš umetka, imaš novaca, pređi mu, jeli preko toga halalima. Zatim, peto, neophodno je priteći komšiju pomoć bilo da se njemu čini nepravda ili da on čini nepravdu drugom. Dakle, od prava komšije, kada mu se čini nepravda, kada se čini zlo, kada se čini nasilje, jeste da mu komšija pritekne u pomoć. Kada se njemu čini nasilje ili kada on nekome drugom čini nasilje. Jer ja, Allahu poslanik alihi salatu sam je rekao, pomozi svoga brata, bio on valim ili madlum, bio on onaj koji čini nasilje ili se njemu činilo nasilje. Pa jedan prisutni ashab upitao, dobro, ja ću njemu pomoći ukoliko se njemu bude činilo nasilje, ali kako da mu pomognem, on drugom čini nasilje. Pa ja učestvujem, pa mu je rekao Allah poslanik alihi sam, tako što ćeš ga suzbiti, tako što ćeš mu zabraniti da čini nasilje drugim, tako ćeš mu pomoći. To što ćeš, dakle, suzbiti ga da drugome ne čini nasilje, na takav način ćeš ga pomoći. Pa ukoliko komšija nekome bude činio zlo, nasilje na drugom je koliko u mogućnosti da ga spriječi u tome i da nastoji da izmiri svu komšiju sa tim drugim jeli, s kim je u zavadi. Zatim šesto pravo, podučavanje komšije vjerskim pitanjima. Dakle, govor o vjeri, posticanje na vjeru, posticanje na pravi put. Kada smo dužni da pomažemo komšiju li u drugim stvarima, da mu činimo svim drugim vidovima ili dobročinstvo, podučavanje vjeri je najveće pravo i najbitnija stvar. Da mu želiš spas na dunjavku i na hiretu, to je najbitnije, a nema spasa bez praktikovanja vjere i islama. Ni na dunjavku, ni na, ni ahiretu. Dakle, to je najveće dobročinstvo kojemu, kojemu možemo ponuditi. I ashabi Allahov poslanika, alihi salatu, samo ponajbolje su nam dali primjer toga. Pa bilježi Buhare i Muslim od Ibn radi radijallahu anhuma kada su ashabi došli u Medinu, kada su učinili hijđru iz Mekke u Medinu, pa su bili zauzeti poslovima u Medini, nisu mogli redovno da idu kod Allahovog poslanika alihi na halku. Pa su se dogovarali sa svojim komšijama, pa bi rekao ja idem danas, idem večeras kod Allahov poslanika alihi salusam da slušam, a ti radi danas. Pa sutra ću ja raditi, a ti idi sutra na večer da slušaš. Pa ćemo, jeli, prinositi jedan drugome znanje. Dakle, tako bismo i mi trebali sa svojim komšijama. Zatim, imati lijepo mišljenje o komši. Imati lijepo mišljenje o komši. To je pravo, dakle, komšije kod nas. Dakle, kada kod komšije primijetimo nešto čudno, nešto neugodno, ne smijemo žuriti sa osudom, da ga osudimo, da ga optužimo, da ga potvorimo, već dakle trebamo nastojati da imamo lijepo mišljenje, trebamo nastojati da ono što smo vidjeli kod komšije ili ono što smo čuli od komšije protumačimo i prihvatimo na najbolji mogući način, koliko je god u mogućnosti, dakle riječ koju čujemo ako je u mogućnosti da je protumačimo na lijep način, prihvatimo je, prihvatimo je, jeli, takvom. Nemojmo dakle imati loše mišljenje o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala zabranio nam je općenito da o jeli, ljudima, o vjernicima imamo loše mišljenje, neopravdano. Jeli? Pa kaže ja juha amenu čtenibu kethira mina dvan inne ba'da dvani ithmu, o vjernici, nemojte imati jeli, loše mišljenje, nemojte imati predrasude prema drugima, neosnovane. Doista, dakle, brojna mišljenja su loša. Ne uznemiravati komšiju, bilo kojim vidom. Dakle, čuvati se dobro da ne uznemiravamo svoga, svoga komšiju. Bilo, dakle, kojim vidom, riječima, dijelima i slično. To nam je zabranjeno, dakle, svima, je tako? Zabranjeno nam je da bilo kome činimo nepravdu. Jer Allah je rekao u hadisi kuciju Inni haramtu zulme ala nefsi. Ja sam sebi zabranio nepravdu, nasilja. Vaja'altuhu bejnekum muharrama. Pa sam ga i među vama učinio strogo zabranjenim. Felate volemo. Zato nemojte činiti jedni drugima nasilje. Nemojte činiti jedni drugima nepravdu. Općenito nam je to zabranjeno svima, a onima koji su nam po vjeri, po porijeku, po mjestu stanovanja bliži, onda je to još strožije zabranjeno. Onda je to još strožije zabranjeno. Pa Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma prenosi da je Allahu poslanika alihi salacom rekao musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Ko je musliman? Musliman je onaj od čijih ruku i čijeg jezika su sigurni drugi muslimani. Ebul Khair prenosi da je čuo Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma kako pripovijeda da je jedan čovjek upitao Allahov poslanika alihi salucam koji su to najbolji muslimani. Pa je rekao onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi, drugi muslimani. Zatim, što se tiče, a tu ćemo ako Bog da kasnije hadisa, što se tiče samo komšije, jedan od hadisa, Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao u džennet neće ući onaj koji od čijeg uznemiravanja nisu sigurni njegove, komšije. U džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. U džennet neće ući. A? Mala stvar. U džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Na drugoj strani, deveto, dakle, pravo, strpljenje na komšinom uznemiravanju. Strpljenje na komšinom uznemiravanju. Ukoliko komšija nas uznemirava, ne smijemo, dakle, uzvraćati istom mjerom, već ako možemo trpiti, trpiti, ako ne možemo, ako je inađija, ako je prkosnik, ako vrijeđa vjeru, ako vrijeđa ti porodicu, narušava tvoju čast, kalja tvoju čast, ne možeš da se jeli, suprostaviš, ne možeš dakle da ga popravljaš, ne možeš više ni da trpiš, seli se. Ako ga ne možeš ignorisati, čovjek nikako to ne prihvata, nameće se, kako kaže Zehebi u svome dijelu Hakul Džar, jeli onda se, onda se seli. I utječi se Allahu subhanahu wa od loše komši. žene šute, nemoj. Reće i kad golamimo i kad ne golamimo i Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rekao je nije lijepo obhođenje prema komšiji da ga ne uznemiravaš. Nije to lijepo obhođenje koje se traži od nas, da ga ne uznemiravaš. Već je lijepo obhođenje da budeš strpljiv na njegovim uznemiravanjima. Nije lijepo obhođenje da ga ne uznemiravaš, već je lijepo obhođenje da budeš strpljiv na njegovim uznemiravanjima. I poznat vam je hadis koga bilježi Ebu Dauda, Ebu radi Allahu talan da je čovjek došao i požalio se Allahom poslaniku alihi sallam na svoga komšiju. Pa mu Allahov Poslanika alihi sallam rekao strpi se. Pa je čovjek došao i drugi put, žalio se, pa kaže strpi se. Pa je čovjek došao i treći put, pa je rekao strpi se. Kada je došao četvrti put, rekao je Allahu Poslanika alihi sallam sav namještaj iznesi na ulicu. Svoj kućni namještaj iznesi na ulicu. I čovjek je to i učinio. Pa drugi koji su provozili pitali ga šta ti je? Jeli, hasura, šta je bilo već od namještaja, tu je na ulici, na putu kojim se prolazi. Šta ti je? Kaže, moj komšija me uznemirava. U mojoj kući. nisam rahat. Moj komšija me uznemirava. Pa su onda svi ti prolaznici, kada su čuli razlog njegovog spavanja i boravka na putu, odlazili su i korili komšiju. Odlazili su i korili komšiju da bi komšija kasnije došao i rekao tako mi Allaha više te neću uznemiravati, vrati se u svoju kuću. Vrat se u svoju kuću. Dakle, ukoliko čovjek može da trpi, trpi, ako ne, onda dakle neka se premješta. Molim? Šta ćeš sa komšincom? Kasnije, ako može kasnije. Bilježi imam Ahmed od Ebu radi Allahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao trojicu Allah voli. Trojicu Allah voli pa je spomenuo čovjeka koji ima zlog komšiju. Trojicu Allah voli pa je jedan od njih čovjeka koji ima zlog komšiju koji ga uznemirava a on je strpljiv na njegovim uznemiravanjima sve dok ih Allah ne razdvoji ili smrću ili premještanjem, preselenje, iseljivanje. Allah voli trojicu pa je spomenu dakle čovjek koji ima zlu komšiju trpi, trpi na njegovim uznemiravanjima i strpljiv sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ih ne razdvoji jedan od njih jeli, dok ne umre ili dok se ne iseli koje koristi uz Allahu dozvolu možemo očekivati budemo li imali lijepo ponašanje prema komšije dakle budemo li ispunjavali spomenu Znak prave vjere kod jednog muslimana jeste da čini dobročinstvo komši. Znak prave vjere kod muslimana jeste da čini dobročinstvo komši. Pa bile Ibn Mađe od Ebu Hurere radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao poznate riječi budi skroman pa ćeš biti najpobožniji čovjek. Budi zadovoljan s onim što ti je dato pa ćeš biti najzahvalniji čovjek. Voli drugima ono što voliš i sebi, pa ćeš biti vjernik i uljepšaj svoj odnos prema komšiji, pa ćeš biti musliman. I uljepšaj svoj odnos prema komšiji, pa ćeš biti musliman. Zatim, Islam je dobročinstvo prema komšiji učinio jednim od znakova, alameta, pokazatelja imana. Onaj koji se lijepo obhodi prema komšiji, dobar je vjernik. Ima pri sebi imana. Hm. Pa je poznati hadis došlo u njemu kod imama muslima da je Allahov poslanika alihi salatu sam rekao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka čini dobročinstvo svome komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka čini dobročinstvo svome komši. U drugom predanju kod imama Buhari muslima stoji ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka plemenito postupa sa svojim komšijom. Zatim, ko želi da ga Allah voli i njegov poslanik, alihi salatu wasalam, neka čini dobročinstvo komši. Ko želi da ga Allah zavoli, Allah voli, bude zadovoljan njime, da ga voli Allahov poslanika alihi salatu neka čini dobročinstvo svome komši. Bilježi Taberani od Abdurrahmana ibn Abi Qirada As-Sulamija radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu Sam rekao ukoliko priželjkujete da vas zavoli Allah i njegov poslanik onda kada vam se nešto u emanet da vi to ispunite. Kada vam se nešto povjeri, da u emanet vi to ispunite. Kada govorite, samo istinu govorite i uljepšajte svoj odnos sa komšijama. Uljepšajte svoj odnos sa komšijama. Lijepi komšijski odnosi doprinose bereketu u životu i imetku. Lijepi komšijski odnosi doprinose koja korist od lijepih komšijskih odnosa da nam se poveća imetak i da nam se poveća produži život, odnosno da nam se da bereket u životu. Pa je došlo u hadisu Ajše kod imama Ahmeda, Ajše radijallahu anha, da je U alihi salatu sam rekao održavanje rodbinskih veza, lijepo obhođenje i lijepi komšijski odnosi doprinose povećanju imetka i produžavanju života. Održavanje rodbinskih veza i lijepi komšijski odnosi, lijepo obhođenje s njima doprinose povećavanju imetka i produženju života. Kod Allaha je najbolji komšija onaj koji je najbolji prema svome komši, kako je prethodilo. Ili u hadisu. Najbolji prijatelji kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim prijateljima i najbolji komšija kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svome komši. Ko želi da uđe u džennet, neka čini dobročinstvo svome komši. Ima li jednog od nas da ne želi da uđe u džanet, nema, sve je jedan od nas. Ali, da li činimo dobročinstvo komši? Pitanje. Bilježi Bejhati od Ebu radi radijallahu da je došao neki čovjek i upitao Allahu poslanika alihi salatu samo o dijelu koje bude li ga radio uvešće ga u džennet zbog tog dijela ući će u džennet pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu salam budi dobročinitelj pa je čovjek upitao Allahov poslaniće kako da znam da sam dobročinitelj kako da znam da sam dobročinitelj? Pa je rekao pitaj komšije. Pa ako komšije kažu da si dobročinitelj, onda si dobročinitelj. A ako komšije kažu da činiš loša djela, onda činiš loša djela. Također bilježi Imam Ahmed ibn Mađud ibn Sauda radijallahu anhu da je neki čovjek upitao Allahov poslanika alihi sam kako da znam kada nešto činim da činim dobro ili loše pa je rekao Allahov poslanik alihi salucom koliko čuješ svoje komšije da pričaju kako činiš dobra djela onda i činiš dobra djela ako kažu da činiš loša djela onda i činiš loša djela ako imate vremena posljedice i kazne uznemiravanja komšije kidanje komšijskih odnosa ha. grije loše djelo, loš postupak nepravda nasilje prema komšiji se daleko više vrednuje odnosno daleko je teže kod Allaha od istog grijeha istog zla, lošeg dijela kojeg učiniš nekome drugom. Isto djelo, loše djelo da učiniš prema komšiji kod Allaha je deset puta teže. Od zla, grijeha, lošeg dijela kojeg učiniš drugom od ljudi. Hm. Bilježi imam Ahmed od Al-Miqdada ibn al-Asvada radijallahu anhu da je poslanik sam pitao iskupljenja ashabe šta kažete za blud, nemoral zinalog. Pa su rekli, to je strogo zabranjeno. Allah ga je zabranio. I Allahov poslanik alihi salatu wasalam je zabranio i to će ostati zabranjen do sudnjeg dana. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu da čovjek učini zinaluk sa deset drugih žena, bolje mu je nego da učini zinaluk sa svojom komšinicom. Sa ženom svoga komšina da učini zinaluk sa deset drugih žena, iako je to haram do sudnjega dana, strogo zabranjeno, ne samo zabranjeno, strogo zabranjeno, bolje mu je nego da učini sa ženom svoga komšija. Pa je upitao šta kažete za krađu. Pa su odgovorili to je haram. Allah je zabranio i njegov poslanik i to ostaje haram. Pa je rekao da čovjek pokrade deset drugih kuća. Bolje mu je, lakše mu je nego da pokrade svoga, svoga komšiju. Ja. Pa je Allahov poslanik alihi sallam zasigurno je li opisao stanje koje se dešava među ljudima. Kada ti se komšija povjeri, ne ti sve, ti si mu najbliži, pritekneš mu pomoć, onda dakle budi zahvalan na takvom odnosu njegovom prema tebi, kada ti se povjeri, kada ti sve dakle povjeri. Nemoj slučajno da to zloupotrijebiš. Slabe duše, prodane duše to zloupotrijebe. Pa učine što učine, a da to komšija jeli, i, ne, i ne zna, ne primijeti. Zbog toga je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, dakle zinalog sa komšinom ženom ubrojao također u drugom hadisu jedan od najvećih grijeha kada je upitan, kako bilježe Buharija muslim hadisu Abdullah ibn Mas'uda, da je upitao Allahov poslanika alihi salatu koji je to grijeh najveći kod Allaha. Rekao je Allahu Poslanika Ali salucom da Allahu smatraš nekoga ravnim, on te je stvorio. Pa kaže Abdullah ibn doista je to krup. Da Allahu se smatra neko ravan, nas je stvorio, niko kadar nije da nas stvori Allah i da se opet drugi smatra njemu ravnim, koji je nakon toga Allahu poslaniče pa kaže da ubiješ svoje dijete iz bojazni da će jesti s tobom, odnosno iz siromaštva. Strah te siromaštva pa ubiješ svoje dijete. Abortusi, a zbog toga se čini puno djece ko će izdržavati svako ima svoju nafaku niko nije umro od gladi da ubiješ svoje dijete iz straha od siromaštva i pa je upitao ko je nakon toga pa je rekao da učiniš blud sa ženom svoga komšije zatim onaj koji uznemirava komšiju taj pri sebi nema dobre vjere kao što ste čuli kao što ste čuli dakle znak dobre vjere jeste dakle onaj koji čini dobročinstvo prema komšiji u drugom hadisu, Allahu poslanik alihi sam tri put se i kaže tako mi Allaha nema vjere. Tako mi Allaha nema prave vjere. Tako mi Allaha nema prave vjere. Pa su ashabi rekli ko Allahu će više? Pa je rekao Allahu poslanik alihi onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Zatim uznemiravanje komšije razlog je zabrane ulaska u džennet i razlog je ulaska u džehennem. Onaj koji uznemirava svoga komšiju neće ući u džennet, da će ući u džehennet. Hm. Bilježi Buhari je muslim od Ebu Hureyre radijallahu Allah da je rekao Allahu poslanika alihi salam u džennet neće ući, onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Pa kaže Allahu poslanika alihi salam kune se pa kaže tako mi onoga u čijoj ruci moja duša neće ući u džennet nijedan čovjek čiji komšija nije siguran njegovo uznemiravanja. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. U džennet neće ući onaj čovjek, bilo koji čovjek od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. bliži Ahmed ibn Hibban od Ebu radi an da je neki čovjek upitao Allahov poslanika alihi salacom o ženi koja mnogo klanja, mnogo udjeljuje sadaku, mnogo posti, ali svojim jezikom uznemirava komšije. Pa je rekao hije finar, ona će biti u vatri. Mnogo klanja, mimo obaveznih namaza, mnogo posti mimo obaveznog posta, mnogo udjeljuje sadako mimo zekata, ali uznemirava svoje komšije svojim jezikom, pa je rekao je finar, ona će biti u vatri. Nakon toga je taj čovjek upitao za drugu ženu koja ne klanja mnogo mimo obaveznih namaza, ne posti mnogo mimo obaveznog posta i udjeljuje nešto malo, spominje se nekoliko komadića suhog sira, ali čuva svoj jezik ne uznemirava komšije svojim jezikom. Pa je rekao, hijefil Ona će biti u džennetu. Ona će biti u džennetu. Zatim onaj koji uznemirava svoga komšiju neka zna da će na sudnjem danu pred Allahom prvi se s njim sporiti njegov komšija. Prvi koji će tražiti svoj hak jeste njegov komšija. Bude li ga uznemirava. Kako je došlo kod imama Ahmeda i Tabarani od Uhbeta ibn Amira radi Allahu anda je Allahu poslanika alaihi salatu sam rekao prvi koji će se sporiti na sudnjem danu jesu komšije kako se uznemirava komšija, kako se kidaju komšijske veze, spominjemo prisutne vidove, ne da smo mi kidali, Narušavanje, dakle, komšijske časti, potvorom, ogovaranjem, psovkom, vrijeđanjem, bilo kojim, dakle, uznemiravanjem, prenošenjem njegovih tajni, njegovih mahana, njegovih sramota drugima i slično. Čuli se, dakle, slučaj ove žene. Na kraju ona će biti u vatri. Žena koja je uznemiravala svoje komšije jezikom posjedovanje lošeg mišljenja, predrasuda, dakle o komši i uhođenje komši. Čuli ste, ja juha ledina aminu, žiteni buke fira mena van, in baba van itmu, se su o vjenci nemojte imati loše mišljenje jedni o drugima, neopravdano, neosnovano i ne uhodite jedni, ne uhodite jedni drugi. Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao o vi koji ste povjerovali svojim jezicima o čija srca još nije ušao iman nemojte tragati za ljudskim mahanama jer ko bude tragao za ljudskim mahanama Allah će ga osramotiti pa makar u njegovoj kući Allah će ga razotkriti i osramotiti makar u njegovoj kući uznemiravanje komšije glasnom muzikom je li tako uznemiravanje komšije glasnom muzikom, sa radija, sa televizija, sa televizije, jeli, na kakvim muzičkim instrumentima, jeli, i slično. Zasigurno spomenuto može da uznemirava komšiju. Komšija možda bolestan, potreban odmor, potreban sna. Komšija došao kući s posla, imao naporan, težak dan, potreban odmor potreban posla. U komšije je žalost, ti praviš veselje, ti praviš tam, ti praviš šator, kod tebe bubnjevi, bubnjevi, dobaši, pjavaljke, a je možda dijete umrlo, poginulo, slično, prije sedam, petnaest, mjesec dana, teško da ta rana može zacijeliti, a ti praviš veselje. Ili dakle, da pustiš muziku onako pa da se jel, čuje, čuje komši. Došlo je u sunenu Buda Buda, od Ebu Sejda al-Hudre radijallahu anhu da je Allah poslanik alihi salatu sam bio u itikafu u mesčidu. Bio u itikafu u mesčidu pa je čuo glasno učenje Kur'ana od strane ashaba. Pa zastor pomjerio svukao i rekao zar svaki od vas ne doziva svoga gospodara? Zato nemojte uznemiravati jedni druge i ne uzdižite glas jedan na drugim. Kur'anom, učenjem Kur'ana Nemojte uznemiravati jedan drugog. Dakle, isti je propis da čovjek pusti Kur'an, pusti predavanje, stavi zvučnike, slušajte komšije. Ako niste mene, slušajte ovog. I time uznemirava komšije. To je uznemiravanje komšija. Ne dostavlja se tako vjera. Dakle, kada je zabranjeno izdizati glas i uznemiravati komšiju učenjem Kur'ana, glasnim učenjem Kur'ana, čovjeku potreban mir, čovjeku potreban odmor, čovjeku potreban san, onda muzika koja je zabranjena šarijatom daleko, daleko jeli, jeli ima strožiju zabranu. Zatvaranje vrata pred komšijom kada ima potrebu, neodazivanje njegove potrebe, zatvaranje jeli, vrata, zabranjivanje mu našeg dobra. Ima komšija koji zanoć je gladni, a druge njihove komšije to dobro znaju ima ljudi koji dobro znaju da njihove komšije imaju šta jesti. Međutim, i pored toga ne odvajaju ništa od svoga imetka njima. Ima ljudi koji dolaze kući s brojnim namirnicama, vade iz auta, nose vreće, nose poklone, nose slatkiše svojoj djeci, a komšina djeca preko ograde gledaju. I on dobro zna da to komšija ne može da priušti slično svojoj djeci i neće da odvoji ništa od toga da da toj djeci. A dijete ko dijete ne zna da babo nema. Ne može da razumije babu, babo ne radi, nije mogao da nađe posla i slično. Dijete to hoće. Ima ljudi koji oblače skupocijenu odjeću, dok njihove komšije i u ljeti nose zimsku odjeću. Ima komšija koji miri se mijenjaju svaki dan, a druge njihove komšije nemaju mirisa osim onog džiritnjaka s kojim se kupaju. To je ono što možeš da čuješ od njega. Nema se čime njoj okupati, nema. Ima, braće, takvih slučajeva koliko hoćeš. Koliko hoćete takvih slučajeva ima. Da ljudi nemaju šta da jedu. Da ljudi nemaju šta da, oku, da Da se nemaju čime okupati. Da se nemaju gdje okupati. Ima ljudi koji se kupaju u najlonu pa poslije prospu vodu kući i, izvan kuće. Ja. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kaže živjeli smo u vremenu kada je najveće pravo i najveću slobodu po pitanju našeg imetka, najveće pravo i najveću slobodu na naš imetak, na naš dinar i dirhem imao naš brat musliman. Pa smo doživjeli vrijeme kada su nam dinari i i draži od brata muslimana. Živjeli smo u vremenu kada najveće pravo na naš dinar i dirhem imao je naš brat musliman, pa smo dospjeli, doživjeli smo vrijeme kada su nam dinari i dirhemi preći od naše braće muslimana. I od vidova uznemiravanja komšije jeste i sljedeće, je prisutno kod nas, sadnja nekog stabla, voćke ili nečega je li slično u sami komšin zid. Pa se to zaljeva vodom i voda podkopava komšin zid pa se zid poslije sruši. Zatim gradnja zida ili neke kuće, neke građevine jeli, ispred komšine kuće pa se komšiji zaklanja sunčeva svjetlost, ne dolazi sunčeva svjetlost, zaklanja se vidik i slično, bez dozvole komšije, bez pitanja komšije. Iskazivanja radosti pri komšinim tegobama, problemima, brigama, drugi komšija se raduje dok ovaj žalosti se i boluje. Ima bolesnika, ovaj pravi veselje. Ha, prostiranje mokrog veša na balkonu, bez da se veš taj iscijedi. Sve su ove banalne stvari, ali uznemiravaju komšije. Žena ne iscijedi veš, teško je da iscijedi veš, pa prostre na balkon i kapa dole komšina vrata. Jel? Razbacivanje stajskog đubreta pod komšine prozore, njegova parcela do same kuće komšije i baca stajsko džubre namjerno pod prozor komšije. Veliko bila stavlja uz voćke stajsko džubre I mnogi drugi vidovi, dakle, uzdemiravanja. Dakle, tema svima nama potrebna. Da je čujemo, saslušamo, koliko možemo zapamtimo, zabilježimo i da po tome radimo ne samo da je čujemo i da ostavimo da se naša svakodnevnica prema komšijama ne promijeni. Ovi šarijetski tekstovi, savjeti od islamskih učenjaka nisu došli tek tako. Da se naslađujemo, da ih spominjemo, da nam prođe vrijeme, da ubijemo vrijeme, ovo između akšama jeli, i acije, već dakle da to čujemo, poslušamo i da radimo po tome. Samo na takav način živjet ćemo sretno, radosno na dunjavku, ako Bog da sutra na Hiretu. Sljedeća tema, šta će biti? Supružnici, ha? Iako je bilo, dakle, onako u par navrata govora o tome, ha? Uglavnom, dakle, bit će nešto kako se obhoditi o, jeli sa onima koji su nam najbliži. Subhanakallahu, ashhadu an la ilaha, illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik